Maiatzak hogeita sei gaur aste artea da eta hau berri on albistegia duzu eh, berriozar irretiaren albiste mankizuna. Ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi, 2008-2008 ikasturteko musika eskolako ikasketak laguntzeko diru laguntza deialdia. Berriozarko musika eskolako ikasleek diru laguntzen eskaera egiterik duteia da diru laguntza hauekin, udalak ikasleguaren eskutan jartzen duten hauekin zuzenki, musika ikasketak lagundu ahalko dituzte. Eskaera epekainaren amabi arte egonen eta oi bezala eskaera guztiak berriotzarko udaletxiko auzo bulegoan aurkezu beharko dira. Informazio gehiagorako iru ubebikoitz.berriozar.es Eta diru laguntza kutsi gabe garazi 2008 2006 ikasturteko aurre eskolako jantokiko bekak eskuragai. Musikaik ikesketekin bezala, beka hauekin familiak lagundu nahi dira, hildo bikoiztiar batean gizarte eta lan kontziliazioan beti ere aurrei egunean otordu oso eta orekatua bermatuz. Eskaera egiteko epea ekainaren amabosta arte egunen da zabalik, eskaera bera berriozarko udaleko oso bulegoan egin beharko delarik. Informazio gilagorako iru ubebikoitz.berriozar.es Eta gaia saldaturik gaztegunean gazteak eta gazteak izandakoak aurkituko dira. Egungo gazteak garaiko gazteekin aurkituko dira, antzinean berriozarko egondako gazte mugimenduaren erreferenteekin hain zuzen aurkituko dira guztiak bat inguru batean, laro gehi eta laro eta amarkadetako ezagurreak ezagutarazi eta ezagutuko dituzte besteak. Gazteguneak antolaturik, hause, bi arrasteazgenarekin eginen da, atxeldeko zazpietan gaztegunean. Hautezkundeen balorazioa. Berriozarko EH Bilduk, biltzar bat antolatu du ostegun honetarako bertan, hautezkundeetan lorturiko emaitzak baloratuko direlarik biltzarra atxeldeko zazpiretan eginen da. Asteburuko futbol partiden emaitzekin irekiko dugu gaurko kirolen atala, aurrera garazi. Regionaleko kategorian sulik aritu ziren leian xabi, gainontzeko kategoriako taldeek ligak amaitutzat eman baitzituzten aurreko asteburuetan, beraz, regionalean, neskak, izarraren aurka, bi eta lau irabazizuten eta regionaleko mutilak irabazi ere hauek huts eta bi uarteren aurkakoa. Eguraldiaz mintzatzeko unea du orain zer diogorko iragarpenak garazi. Goizean, zerua oso detxongo dela dio gaurko iragarpenak xabi ondorio zeuria egingo du, atxalean euria, egiten jarretuko badu ere, orduak pasa ala tertuz joango da eta gauean ateri eutxiko dio. Iparraldeko aize biliko da bolada oso gogorrekin eta temperaturei da okionean aldaketarik ez edo gutxi jeitxiko dira. Eta hau ezan da guztia gaurko albistegiari da okionez, informazio gilago datu zen orduetan berri duzari erratiaren sintonian. FMko egun puntu zortzean edo orduro interneten eguzkiplaza.neten. Eguzkiplaza.neten.